كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ja sam prošli put onaj, najviše se posvetio citiranju jednog hadisa za kojim je rečeno da je jedan hadis, međutim u suštini radi se o uh, mnogo hadisa koji ni jedan nema, dakle isti sadržaj. Ko će biti dobrovoljac da nam izdiktira hadis? Pa eto i nešto jeste Haridžija Haridžijama. Meni je rečeno, kaže, stalno si, kaže, priču jednom hadisu, to predavlja se rekao, ja nisam priču jednom hadisu, ja sam spomenuo mnogo hadisa, u svim tim hadisima, u svim tim hadisima je onaj sadržano jedno drugo svojstvo, drugačije svojstvo i tako dalje tih ljudi ili tih događaja, onaj, i nekom se možda predavanje učinilo, jel, pomalo i dosadnim. Međutim, radi se o hadisima koji imaju različitu sadržaj i hadisi koji ukazuju Eh, u različitim situacijama od različitih ashaba, različite predaje, kako je Allah poslanik sallallahu sallam opisao pojavu fitni, događaje između ostalog jel, i pojavu Haridžija. Nakon toga, dakle, na, mi smo došli 37. godinu, do, dolazi ili nastaje 38. godina, u toj godini je Moavija poslo, poslo Amra ibn Asa na Egipat da preuzme Egipat od Muhameda ibn Abi Bekra. I onda je Moavija postavio Amra, odnosno već ga odredio kao namjesnika Egipta. Egipta, o tome ćemo kasnije inšala govoriti. Ali radijallahu anhu je prije bio postavio Hajsa ibn Sa'ada ibn Ubadu, pa je onda njega smijenio postavio Muhammada ibn Abi Huzeifu. Zatim je preuzeo vlast Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Serh, a o tom smo već prije govorili, onako kako je postavio Osman radijallahu anhu, nakon što je smijenio Amra ibn Asa. Pa je u dušama, odnosno ostalo u njima, odnosno ostalo u Amru, ta ponovna želja da se vrati u Egipat jer je on bio osvajač Egipta. Međutim, Alija radijallahu anhu, kad je smijenio Hajsa ibn Saada, pokaju se postaviš Muhameda ibn Abi Bekra jer je znao da Hajsa ibn Saad je mnogo sposobniji da se suprostavi Moaviji i da se suprostavi Amru ibn Asu. Zbog toga što Muavija i Amr su sačinjavali jednu vrstu snage, dakle i mentalne, a i fizičke sposobnosti dakle, za ratovanje, za razliku od Muhameda ibn Abi e, Bekra, koji je bio mlad i nije bio ni, ni toliko nijak ni sposoban da onaj odbrani Egipat od e, napada Muavije i njegovih vojski. Kada je Alija završio radi Anu sa Sifinom, došla je do njega vijest da Egipćani se suprostali Muhammedu ibn Abi Bekru, zbog toga što je bio mlad, imao nešto kod 26 godina, i Alija radijallahu anhu je već odlučio da vrati Hajsa ibn Sa'da, da ga vrati u Egipat. Međutim, Alija je promijenio o, uh, mišljenje i odredio Eštera Enehija. Nešter Ehi, Nehi je bio jedan od onih koji su učestvovali u ubistvu koga? Osmana radijalanu. To je isprovociralo Muaviju, pa je Muavija dakle, nije mogu da prihvati da on bude namjesnik e, Egipta, je li bio Muavija u pravu? Molim, nije bio u pravu. Halifa ga postavlja, nemaš ništa s otim. Nemoj biti Haridžija bar Kalafik. Nemaš ništa s otim. To što njega postavlja, to je njegova stvar. Jer Muavija, jer sam, vidit ćeš koliko je produbljen jaz između muslimana zbog toga a onaj nije bilo razloga. Muavija nije prihvatio hilafet Ali radi Lanu i onda su nastajali dakle, problemi sa nizu za problemama. Oni koji su stalni, onaj, vi sjećate kad smo govorili dakle, kako je se svaki put produbljivala fitna. E, jer je ali Alija radi Lanhu znao i za sposobnost Eštara, to jest sposobnost da suprostavi i Muaviji i Amru, za razliku od Muhameda ibn Ebi Bekra. Kaže, pa je došao na svom putu do Kalzema, a izašao me Hansar u susret e, Eštaru Nehaju i dok ga je dočekao, razmuti mu med, dadni mu med, ili da se napije meda ili, da, ili mu je razmutio med. Pa je se ona Eštar napio i zagrosno i umro. Kaže Muavija, ina lillah džunuden min al asel. Allah ima svoje vojske u, u medu. I bilo je Muaviji drago što je Eštar umru, odnosno od, od, od te tegutljaja meda, odnosno šerbeta od meda. Ima predaja, Ibn Ketir ovdje kaže, ima predaja koje govori o tome da je Muavija poslao, odnosno da je njemu namjestio, da je već pripremio ljude koji će ga na takav i takav način ubiti, tako da dalje, međutim kaže ti predaje nisu tačne. Ali da se Muavija radovo, jese radovo, jer onaj e, Muavija je smatrao njegovu krv halal zbog toga što je on učestvovao u ubistvu Osmana radijallahu anhu. Ali je bilo žao jer je Eštar bio jedan od e, sposobnih, hrabrih vojskovođa. A onda je on napisao ponovo, Ali je napisao Muhammedu ibn Bekov pismo u kojem ga dakle, zadržava još na položaju Egipta. Muhammedu se nije ostajalo zbog razilaženja njega i e, takozvanih Lothmanija, koje su bile u... Sad će doći. Sad će doći predaj tome. Da je on zaklo onaj Osman ibn Afana. Ne? Pa to će doći. Jer Moavija kaže njemu, ma neće da predicira, čekaj. Sad će doći, mislim da je već na sljedećoj stranici. Dakle, raz, razređenje između mene i Osmanija. Osmanija su dakle, prijedjeli naselja kojima žive određe skupine koji nisu prihvatile onaj, uh, Aline Hilafet, nisu prihvatile Aliju kao Emirul Muminin, nisu prihvatile Muhammeda Ibn Bekra kao namjesnika Egipta, ali su to čuvali, držali u sebi. Zatim, problem uh, onaj, koji se desio nakon Sifine na Sifinu, sam, samo suđenje, Alija smenjen, uh, smijen Muavija, na jedan put Muavija postane za halifu, Muhammed je vidio da, nema mnogo nestabilnosti. Zatim su prostavljanje ili ljenost ili o, kako da kažem sama ta neka indolentnost Iračana ili njihovo nezanimanje da pomognu Aliju, njegove namjesnike, suprostavljanje i, i halif, suprostavljanje onome namjesniku, uh, sve to Muhameda, Muhameda činilo da on plaho nije više ni ustrajavao, niti je želio da ostane, ali je bio prisnjen jer ga je Alija postavio kao svoga namjesnika u Egiptu. Muavija je nakon toga spremio vojske, posla Amra ibn Asa, Šurehbila ibn Sumeta, Abdurrahmana ibn Halda, ibn Velida, Dahaka ibn Kajsa, Busra ibn Ebi, Arta, Ebu Lavara, Silmija i vojskovođa, dakle svojih vojske, vojska je spremio e, sa šest hiljada e, vojnika i poslao ih na Egipat. A onda postavljaju plan Amr i Moavija kako da osvoje Egipat. Kaže Amr, bilo bi, kaže, dobro da napraviš ti, kaže, ugovor sa Alijom o primirju. Dok mi uđemo u Egipat, da naše vojske približe da uđu u Egipat. Kaže Moavija, ja ću, kaže, poslati onima koji su tamo, koji nas podržavaju od Osmanija, opet kažem, Osmanije naselja u kojima su živjeli ti koji su podržavali uh, onaj Moaviju, kaže da pošalje njima pismo da se pripreme za vas, da se oni organizuju kada vi dođete, odnosno da budete jača vojska. I to je, se, i to je lično na šta? Na šta je lično? Jer Alija u isto ovom vremenu ima mnogo problema zbog nemira sa strane Perzijanaca. Ima mnogo problema što svako malo se pojavljuje skupina onaj Haridžija. Spomenuo sam, jedan čas je opet doći na red spominjanje Nadžija dakle plemena iz Temima, Benu Temim, onaj koji se suprostavljali, izašli javnom, rekli, čućite šta su mu onaj govorili, onaj, e, i dakle ima na više mjesta, odnosno na više strana muslimanske države ima probleme. Pa su ga tamo u Egiptu dočekalo 10.000, što znači da je Amr ibn As imao na raspolaganju 16.000 vojnika. Kaže, poslao je pismo Meslemu i uh, Muavi ibn Hudejđu, da se pripremi, odnosno da onaj dočekaju u vojsku 6000 pod vojstvom Amra ibn Asa. A onda je Moavija njemu naredio, naredio Amra ibn Asu da ne započne rat, da ne ubija nikoga, da onaj ko hoće da pobjegne i da ga pusti nek pobjegne, onaj ko prihvati hilafet Moavije da, da tak, prihvati, da ne počne onaj rat, da ubija osim onaj koji se suprostavi i tako dalje. Onaj htijući time da sačuva krv muslimana, međutim fitna je sve više i više zauzimala maha i nije bilo moguće sačuvati krv muslimana jer onaj, kada vojska krene na vojsku ili kada krene država na državu, zna se da ne može se država osvojiti u mirnom stanju. Zatim mi kaže, napisao Amr ibn As, Muhammed ibn e, e, Ebi Bekru pismo, kaže, ja ne imam želju, kaže, da te onaj ubijem. Ljudi se, kaže, skupili u ovoj zemlji onako kako ti znaš, sprotivili su se, digli su se protiv tebe. Žao im je što ste uopće slijedili. On će te, kaže, predati. Kaže, bolje ti je da izađeš iz te zemlje, to je iz Egipta. Kaže, ini leke mina nasrahin. Ja sam tu iskri, u istinu iskren savjetnik. Kaže, veselam. I neka selam. Zatim je Amr poslao onaj pismo Moavi, obavještavajući ga o tom stanju kako je upozorio onoga Muhammed ibn Bekra, a Muavija kaže, ti se kaže, sjećaš kad si ubio Osmana. Kaže, kad si ga uhvatio i kad si sabljivo provlačio ispod, dakle, Mešahis, ovo je ovo, ovo dio. Kaže, kad si mu provla, provlačio, kaže, onaj sablju ispod vrata i odvajajući mu ove žile onaj sa desne i sa lijeve strane, to je skroz ga preklo. Kaže, nemoj misliti da ja, kaže, spavam, odnosno sam te zaboravio. Sve, kaže, dok ne dođe trenutak, kad ću, kaže, doći među te tamo stanovnike i osvijetit ću Osmana. A znaj, šaljem ti, kaže, vojsku koja smatra džihad protiv tebe, približavanjem Allahu subhanahu wa ta'ala <clears throat> i niko te neće spasti od odanaze, od, od od, iz sela. Dakle, Mohamed ibn Abi Bekr je znao da se neće moći da, ni odbraniti od tolike vojske, tako dalje. Pa je <coughs> Mohamed Ibn Bekr spremio svoju vojsku. Ta vojska je brojala samo 2000 konjanika. Što znači da omjer vojskama nije bio ni približno 2000 protiv 16.000 onaj, pod vodstvom Amara ibn Asa. U njegovoj vojsci je bio Kenane ibn Bishr. Pa je Kenane, kaže, predvodić, dakle, jedan od prirodnika njegove vojske, sišao sa konja, raspasuo se i kaže Oma kana nefsinen temute ila bidni lah kitabe neđela. Neće, kaže, nijedna duša preseliti, odnosno neće napustiti ovaj svijet, osim sa Allahovim dopuštenjem. Kitaben muadžela, to je već koja je Allahova knjiga već propisana. Pa je ušao među Amrovu vojsku, borio je se dok nije onaj poginuo. Amr ibn Ahas je ušao sa strane Fislata, dakle, tako se naziva ulaz Fislata Egipta, a Muavija ibn Hudejđ, je otišao u potragu za Muhameda ibn Abi Bekrom. Kaže, pa je naišao na jednu skupinu stranaca, ne Arapa, ne muslimana, pa je upitao, jeste li kaj sreli čovjeka kojega ne poznajete? Kaže, nismo. Pa je neko je rekao od njih, neko pije kafu, taj u finđanju. Dobro, ja sam ovaj trenjel, onaj, ali ne. Kaže, pa je neko od njih rekao, eno, kaže, tamo čovjeka u onoj ruševini sjedi. Kaj je tako me Allaha, on je nema, kaže, ko drugi bit. Muhave ibn e, Hudejić kaže, tako me Allaha, to je on. Kaže, sigurno Muhammed ibn Abi Bekr. Kaže, pa je otišao, uhvatio Muhammeda, kaže, Muhammed, onaj, odnosno uhvatio je Muhammeda, pa je došao Abdurrahman ibn Abi Bekr kod Muavije i kaže, hoćete li, kaže, ubiti moga brata, A čovjek je, kaže, žedan, kaj tako me Allaha i oni su, kaže, ubili Osmana, a nisu mu dali da se napije vode. Jer je Muhammed ibn Abi Bekr i Muhammed ibn Abi Huzeyfe i Eštara Nehaj i sve oni koji smo spominjali, dakle, imali dobrog udjela, njih je bilo desetorca koji su imali dobrog udjela u ubistvu Osman, u stvari, oni su bili ti pokretači i oni su i onaj i ubili ga. Kaže mu Muavija, tako me Allaha, nek me Allah ne napoji, ako ja njega kaj napojim kapicom onaj vode, vi, on su, odnosno, Osmane traži od njih da se napije, pa mu nisu dali. Ubili su ga dok je postio i to u, mjese, u svijetom mjesecu. Pa ga je Allah žalčano sačekao sa Rahikul Mahtum. Umeđu vremenu, eh, Mohamed ibn Bekr, ibn Evi Bekr, nije ostao dužan ni Moavi, ni Amru, nego im je i prije, nešto susreo sa njima, napisao šestoka pisma u kojima ih izvrijeđao i u samom, na samom ovom susretu svašta im je rekao. Jednom i drugom. I Moavi ibn Hudeđu, i Moavi ibn Sufjanu, i ovome, ne uzbiljam što radim, Amru ibn Asu, dakle sve ih izvrijeđao. Tako da je još samo više im dao prava, odnosno više im dao povoda da ga ubiju. Kaže pa su ga ubili, zatim su ga strpali u Magarčevo onaj, e, lešinu i zapalili ga. To je jedna od predaja. Druga predaja govori o tome kako je ubijen e, Muhammed ibn Abi Huzeyfe. Muhammed ibn Abi Huzeyfe je pobjegao i sakrio se u pećinu. Kaže, pa su primijetile vojske, šamske vojske, Moavine vojske, su primijetile da a, e, divni magarci bježi od toga mjesta, kaže, pa su ušli unutra, na, zatekli su Muhammeda ibn Abi Huzeyfu i njega su uzeli i njega su isto onaj ubili. Zatim Ibn Kethir navodi predaje kada je Amr ibn Az ušao u Egipat, da je među prvim stvarima odzio imovinu od jednog kopta, jer je navodno taj kopt obznanjivo Bizanticima slabe strane muslimana i probleme muslimana. Kaže da je u njegovoj kući našao 13 miliona zlatnika da im je sve oduzeo. Kad je, Muha eh, kad je Ali ibn Abi Talib čuo za ubistvo Muhameda ibn Bekra, i kako se ponijeli Egipćani, Alija radil Anhu je zatražio od Iračana da ga pomognu da se onaj oformi vojska. Pa je ustao dakle, da održi govor. Nikom se nije odazvao. A ovo je dakle samo jedan od pokazatelja u nizu i prije koji se i koji, posle koji se desili i sa Alijom i sa njegovim sinovima, i sa Husejnom i sa njegovim potomcima tako dalje, da su Iračani u suštini prevarli Ali Aliju Radilanu od početka za oni koji danas sebe nazivaju kako se nazivaju? Šijatul Ali. Šijatul Ali. Alina stranka ili Alina, Aline šije. A u suštini su šije najveći lažovi u istoriji i do dana današnjega u 20. i 21. vijeku su ostali kao takvi. I ja sam, ako se sjećate, ona za 20 dersa spomenuo, kada iščitavate istoriju, vidite zbog čega onolika mržnja šija prema sunijama Iraka, danas prema sunijama e, Sirije i da se sveti za ono što se deslo unazad tačno 14 vijekova. Kaže pa je to njemu teško palo da, da mu niko nije dao podršku, da se niko nije htio odazvati onaj, u njegovu vojsku. Kaže pa mu je došao Malik ibn Kaab Eleusi i postakao ljude i onda spremio otprilike 2000 vojnika sa svoje strane. Ali je radi Allahanhu se obratio ona, iračanima i upozorio i ono što mi rekli, nabio, nabio im na nos zbog te njihove nepodrške, prozivao ih, dakle ima, imaju dugi govori, teško ih onaj navoditi, prevoditi. A onda je Alija Radjana napisao Ibn Abbasu dok je bio njegov namjesnik na Basri, spominjući mu kako su se suprostali Iračani, kako neće da mu onaj pomognu i kako su se onaj uinatili i protiv njega i protiv dakle njegovih namjesnika. Kaže pa je Ibn Abbas izašao iz Basri, krenuo prema Kufi, a u Basri ostavio Zijada. Pa je Moavina vojska onaj eh, jednom tih svojih pohoda dakle naišla i na onaj i na, na Zijada. Također od priča koju Ibn Kethir navodi u tom vremenu, u ovoj se, kaže, godini desio i događaj sa Harisovim Rašljom i Nađijem. On imao 300 ljudi svog plemena koji su ga podržavali Benu Nađije, dok je Alija bio u Kufi i onda je došao i stao pred Ali i rekao tako me Allaha Alija, neću se, kaže, pokoravati, niću iza tebe klanjati. A sutra ću se, kaže, od tebe odvojiti. Pa mu je Alija rekao, teško ti bilo majici, zašto su prostavljaš svom gospodaru, dakle, hilafet je obaveza, odnosno su, počiniš halife zašto raskidaš ugovore, a nećeš nasreti osim samom sebi. Kaže, ti si sudio po Allahove knjizi, odnosno Allahove knjizi, a nisi, kaže, bio sposoban da sprovedeš istinu. Zatim se, kaže, udružio sa neprevednim ljudima, a ja se, odnosno, kaže, ja bežim od tebe ili ne trebaš mi više, ljud sam, kaže, na tebe, a mi ćemo se, onaj, jasno, ja i ti razdvojiti. Pa je, kaže, otišao sa njima prema Basri, Alija radijallahu anhu, je poslao Maakla ibn Kajsa, zajedno sa Haldom ibn Ma'dan od Tajijem, i naredio ih im da se onaj, e, bore protiv njega, a on je na tom svom putu sakupio kurde, dakle, ne Arape i njima slične. Kaže, pa su onda Aline vojske, radi Anhu Arba, uspjele da rasture ih, ubili su ovoga, dakle, Harisa, Ibn Rašida, i rastru s njegove vojske i na taj način završena još jedna njihova epoha, odnosno te godine. Ove godine je preselio Sehl ibn Hanif, jedan od sahaba koji je bio, dakle, učestvuje u svim bitkama od Bedra, od Uhuda i sa svim bitkama sa Allahovim posljednikom, sallallahu alaihi sallam, a onda je nastavio sa Ali Avijam Rabi Talibom, osim što nije učestvuo u bitci oko Devi. Umro je u Kufi, radi anhu u Arva. Safvan ibn Bejda, brat od Suhejla ibn Bajda, zatim Suhej ibn Sinan ibn Malik Rumi, poznat takve po, po imenu Suhej Rumi, bio je poreklom iz Jemena, njegov otac i njegov amidža su eh, bili, eh, da kažem, radnici u sklopu kisrne vladavne, pa su jednom od svojih pohoda i Rimljani zarobili, između ostalog zarobili su njega, on je bio još mali dječak. Pa su ga Pa ga je Abdullah ibn Džed'an iz Mekije odkupio, odveo ga u Meku sve dok dakle, živio je tamo, sve dok nije Allah poslanik sallahu sve dok nije došla objava, a bio je od onih koji su među prvima primili islam. Pripadao je, pripadao je slabima koji nisu imali nikoga da se onaj odbrani, niti je mogao neko da im pomogne. Kada je Allah poslanik sallahu sallam učinio hiržu, Suhejb je htio da učini hiržu za, onaj, u Medinu, pa su ga kurešije spriječile. I on je izvadio svoj tobolac sa strelama, rasuo strele ispred sebe i rekao, Kaže, nikom neće prići, kaže, svaka strela će kaj nekoga pogoditi. Vi, kaže, znate kako ja gađam. Mekele je ga znala, jer šta im je radio Meki? Kuhim sablje, kovač bio. Kaže, svako će jedna strela pogoditi. A onda ću, kaže, sabljom još nekoliko ubiti, pa vi, kaže, onda da mene nećete ubiti. Ako vam, kaže, treba to, kaže, izvolite. Ako vam ne treba to, nego hoćete moj metak, ja ću vam, kaže, reći, ja sam sakrio svoj metak, moje pare, kaže, tu i tu. Dakle, ono što ja imam, tu je tu. Idite, kaže, pa uzmite. Kaže, pa su ga pustili. Kad je došao u Medinu, kaže Allahom poslanih sada Allahom sallam, dovrati kada je trgovina Suhejbe. Dakle, dobro se odkupio od njih da im dao svoj metak, je pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, ima, kaže, ljudi koji sebe, kaže, odkupljuju na taj način da zadovolje Allaha, Allahu istinu blag prema svojim robovima. <coughs> Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam ga je volio zbog toga što se volio šaliti. Kaže jednom prilikom Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam prišao pa mu kaže Suhejbe kaže, jedeš, kaže, hurme, rutab. A znaš, Mirijuska je na jedno oko, kaže, kako i vidiš, kaže, Allaho poslanik, kaj jedem sa ovim drugim okom. Kaj pa se Allaho poslanik sa sedem nasmijao njemu radi Allahu anhu varda. Mohamed ibn Abi Bekri Sidiq, o njemu smo malo prije govorili, rođen je još u rime Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam, i to na dan ili na oprosnom hađu. Kod Harema majka mu je bila Esma bint Umejz, Poginuo je onako kako smo malo prije govorili po onaj od vojske od Moavije i Amra ibn Asa. Zatim umrla je njegova mat Esma bint Umejs, e, primila je islam još u Mekki, učinila je hijđu sa svojim mužem Džafer ibn Abi Talibom, kad je Džafer ibn Abi Talib e, poginuo, oženio je Ebu Bekri Sidik, on je poginuo u Bici na Muti. Oženio je nakon toga Ebu Bekri Sidik i njemu je rodila Muhameda ibn Abi Bekra, a nakon kad je nakon smrti od Ebu Bekra Sidiha, nju je oženio Alija radi anhu wa arva. Ima poznata predaja, ja sam nekog puta citirao, ona kaže, nosila sam troje djeci od tri najbolja čovjeka na Dunjavku. Zatim je nastala 39. godina. Ova godina je bila dakle obilježena totalnim ratovima, e, bitkama između Moavije i Alije radijallahu anhu. Moavija je, hvalite, <coughs> Moavija je ovu godinu iskoristio da gdje god je imao mogućnost da pošalje 1000-2000 ili nekoliko ljudi, da pošalje na grance tamo gdje je bilo crta razdvajanja između njega i Ali, on je poslao vojske da oslabi Alinu državu njegovu vladavinu. I onda Ibn Kethir ovdje navodi mnogo, mnogo dakle, bitaka koje se desile na različitim mjestima. Ova godina također obilježena E, neposlušnjošću Perzijanaca jer su ponovo htjeli da povrate ono svoje što danas vraćaju dakle, u Iranu i slično, da vrati svoju staru vladavinu Kisre, Kisre, vremena Kisre. Pa je Alija radila Anhu poslao svoje vojske da ih smiri i u tome alhamdulillah, i uspio. Ove godine, kao što bilježi El Waqidi, je Alija ibn Abi Talib poslao Abdullaha ibn Abasa da predvodi hađ a Muavija je pozlao jezida ibn Sahberu Rehavija. Dakle, imamo dvojicu halifa i dvojicu vođa na hađu. Kaže, pa se susreli u, Met, u Meki i već je nastala rasprava između njih ko će predvoditi hađu, odnosno ko će se obratiti muslimanima. Svaki od njih je odbio da prihvati, odnosno da, da se onaj, povuče, pa se dogovorili da to da i jednu drugu stranu prihvata, odnosno halalte, predstavlja Šejbe ibn Osman ibn Abi Talha al-Hadžabi, dakle, jedan od onih koji su čuvali meku i kod koji su bili ključevi onog halalte kjabi. Pa je ove, kaže, godine on predvodio i dugo godina nakon toga oni i njegova porodica su predvodili ljude na haču. Ove godine je preselio sad Al-Kuradhi, moje, mojezin u Mešnjedilu Kuba, još u vremena Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kada je Omer preuzeo hilafet, doveo ga je Omer u poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, džamiju, da tam bude mojezin. Ukba ibn Amr ibn Salebe, Ebu Mesud al-Bedri, čovjek koji je živio na Bedru i to kad se desila bitka na Bedru, ali kažu da nije učestvovao u toj bitci. Pristupo je na Akabi, bio jedan od uglednika među ashabima. A zatim je nastala 40. godina i ova će biti godina kraj pravednog hilafeta. Jer u ovoj godini ubijen Alija radijallahu anhu. Kaže Ibn Đarir, ova godina je obilježena velikim stvarima, time što je Moavije poslao Busra ibn Abi Arfa sa 3000 vojnika na Hijaz. Pa spominje se, kaže, od Zijada ibn Abdullaha ibn al-Bukaija, a ono da vani, da je Moavija poslao, nakon što se onaj, završio sud između Moavije i Alije, da je poslao Busra ibn Abi Arfa. Kaže, on je bio iz plemena Benu Amir ibn Luej, a njegova vojska Dakle, krenula je iz Šama i prošla su pored Medine, odnosno došli su do Medine. A u Medini je bio Ebu Ejub El Ansari. Pa se Ebu Ejub prepao i pobjegao u Kufu. A Busre je ušao u Medinu, nikom se nije suprostavio. Kaže, pa se popeo na Mimber i rekao, ja dinar, dakle pleme ja dinar, ja neđar, ja ruzik, šehi, šehi, spominjući Osmana radijallahu anhu, kaže, ahdi bihi ha huna bil fejnehu ostavio sam ga, kaže, jučer ovdje, gdje je on? On zna da je Osman ubijen i on traži Osmana i traži onih koji će se suprostaviti zbog toga. Mislići, kaže, na Osman radi lanhu, pa je zatim rekao, o stanovnici Medine, tako mi, kaže Allaha, da mi nije, kaže, Muavija oporučio da vas ne diram. Ne bi ostavio nikoga punoljetnog, a da ga ne bi, kaže, ubio. Zatim su, kaže, stanovnici Medine dali mu prisegu, A onda je poslao u pleme Benu Seleme pa je rekao tako me Allaha nemate, kaže, kod mene, odnosno nećete biti od mene spašeni, niti ću, kaže, da vam dadnete prisegu sve dok vedete Džabra ibn Abdullaha. To jeste da on dadne prisegu. Kaže, pa je Džabir otišao kod Umu Seleme, kaže, šta misliš, hoće li me, kaže, ubiti ili da mu dadnem prisegu? Kaže, ja, kaže, smatram da ti je bolje da mu dadneš prisegu. Kaže, pa je dao prisegu onda su onda je prihvatio Busr i od ostalih Medinlija, odnosno onaj e, njih e, prisegu, a nakon toga je porušio neki od kuća u Medini i krenuo prema Mekki. U Mekki je bio Ebu Musa Lešari. Kaže, pa mu je rekao Busr, Ebu Musa, ja kaže, neću te sahaba Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, pa ga je pustio, a onda je onaj Ebu Musa otišao opet, odnosno pobjegao Kufu, Ali radi Allahu anu. Zatim je, kaže, krenuo prema Jemenu, a tamo je bio Ubejdula ibn Abbas. On je također pobjegao u Kufu, Ali radi Allahu anu, a u, u, u, u Jemenu, kao namjestnik, ostaje Abdullah ibn Abdullah ibn Medain al hawiya kad je Busr ušao, ubio i njega i njegovog sina. Pa mu kaže, bilo teško da ubija Ubejdula ibn Abasa, ali onaj nije se uh, nije se plaho ni dvoumio, nego ubio i njega i njegova oba dva sina, Abdurrahmana i Kuthuma. Kaže Ibn Kathir da je na tom svom povodu Busr pobio mnogo onaj e, pripadnika Alinog Radilanhu, tabora onako kako stoji, kaže, u predajama El Magazi u Asijer, to jeste iz istorije Islama i pohoda muslimanskih vojski. Kaže Ibn Kathir, međutim, ovakve predaje većina njih nisu tačne, Allah najbolje zna. Kada je čuo Alija za Busra, kako hara po njegovim gradovima njegovoj državi, poslao mu je Džari ibn Kudamu sa 2000 onaj, vojnika, Vehba ibn Mesuda sa 2000 vojnika. Kaže pa je e, Džari je krenuo prema Nedžnanu i pobio u tom svom pohodu mnogi od pristalica još od prije Osmana radijallahu anhu. A onda kada je Busar čuo da su krenule vojske na njega, on je pobjegao prema Meki. Kaže, pa mu je rekao Džarije, dadite prisegu. Kaže, kome ćemo dati prisegu kad je umru Emirul Muminin? Kaže, dadite prisegu Ali radi Allahu anhu. Kaj je bilo im je, kaže, teško, a onda su, kaže, znali da će onaj, biti pobijeni, pa su dali prisegu. Zatim kad je došao u Medinu, Ebu Hureyre predvodio muslimane u Medin, pa je, kaže, pobjegao on iz Medine, a Džarije kaže, tako mi kaže Allaha da sam susreo Ebu Senura. Ebu Senur je isto značenje Ebu Hureyre. Kaže da sam sad susreo oca mačaka, ja bi ga, kaže, onaj, udario po vratu, jeste, ubio bi i njega. Kaže, dadite priseku Hasanu ibn Aliju, pa su, kaže, dali priseku Hasanu ibn Aliju, to jeste, za njegova oca. Nakon svega ovoga, i Alija i Moavija su vidjeli da se na sve strane proljeva muslimanska krv, pa su jedan drugom e, pisali pisma pozivajući se jedan i drugi na onaj primirje i postignuto je primirje u ovoj godini, to jest 40. godini, da se za, za, zaustavi proljevanje muslimanske krvi. Amirul Mu'minin radila anhu, Alija, je primijetio, znao je, shvatio je, uočio je, vidio je da njegova država na sve strane trpi, da je mnogo oni koji se mu se suprotstavljaju, da nema više vojske koju može da, dakle, da onaj, organizuje, jer kad je tražio od Kufjana da, da se suprotstaje Moavi i Amr ibn Asu, nije mu to niko da mu pomogne da mu pomogu, osim Malika, koji poveo 2000 vojnika. Vidio je da ima problema sa stanovnicima Iraka, vidio je da ima problema sa Moavijom i njegovim vojskama, vidio je odnosno shvatio je da Moavija neće stati u svojim pohodima, da njegove vojske napadaju sa svih strana na njegovu vladavinu. Bio je svjestan i same prevare koja se desila kada je bio smijenjan i on i Moavija sa trona, pa je postavljen nakon toga Moavija. Bio je svjestan, odnosno bilo mu je teško prihvatiti da se naziva neko drugim emirom, a Moavija je sebe prozvao emirul Muminin, I onda jednom kaže dana on dok je sjedio među onaj svojim prijateljima kaže ovako šta li zadržava nesretnika? Šta kaže čeka nesretnik? Šta čeka zašto ne ubija? Zatim je rekao tako me Allaha ovo će se kaj natopiti krvlju. Pa uzeo kaže svoju bradu radi Allahu varda. U predaj od Salebe ibn Jezide kaže, rekao Alija radil anhu, tako mi onoga koji daje da proklije košpica i onaj koji daje da uzrije klas. Ovo će se, kaže, ovdje napuniti krvlju i to sa moje glave. Gdje kaže, taj nesretnik? Pa je Abdullah ibn Seba rekao, tako Allah je ja miral mu'minin, kada bi neko, kaže, čovjek, neki čovjek od nas to onaj e, uradio, ja bi, kaže, ga skratio za glavu, kaže Allahu vam se, kaže Allahom vas proklinjem, hoće li, kaže, mene ubiti neko drugi osim moj ubica? Dakle, pozivam vas Allah tako vam Allaha, može li me neko drugi osim mog ubice? Što znači ne možete ga spriješiti, ne možete mu ništa. Kaže Amir al-Mu'minin, ostavi nam halifu iza sebe. Kaže, neću vam nikoga ostaviti osim što vas, kao što nas je ostavio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, šta ćeš reći svome gospodaru? Kad se susretniš, ostavio sam svaku da lutamo kaže, reću gospodar moj, postavio si me, kaže, halifu među, njima, među njima onako kako znaš moj gospodar. Zatim si me, kaže, uzeo, a ostavio sam ih onako kako ti, kako ti hoćeš. Ako hoćeš, upravit ćeš ih pravim putem, ako hoćeš, unisit ćeš ih moj gospodar. Ove izjave ima knjiga poznata Nehrul Belaza od Alije Radilanu i ima onaj ti puno izreka Alini, dakle, što je ukazivalo da je više Ali ono, došlo preko glavi, da nije više mogu da podnese šta se dešava od fitni. Ebu Davud Tajali se prenosi u svom usnedu, pa kaže, došli su Haridži kod Ali pa su rekli, boj se Allaha, ti si, kaže, mrtav. Kaže, ne tako mi onoga koji daje da košpica klije i onaj koji daje da klas uzrije. Ja ću, kaže, umrijeti od jednog, kaže, udarca, a ovo će se, kaže, ispuniti krvlju. To mi je, kaže, ostavljeno u emanet I to mi je nešto što je određeno, a teško ono mi ko bude slago. Jer sad će doći hadis od Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam, gdje Allahov poslanik sam se nagovijestio njegovu smrt na takav način. Kaže jedan predaj Alija radi lano, rekao mi Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, ko je najnesretniji? Kaže Alija radi lano, najsret od prv, prvih generacija, kaj je najnesretniji onaj koji je zaklao devu, salihov devu, Kaže, istinu si, kaže, rekao Alija, a ko je, kaže, najnesretniji od potunjih generacija? Kaže, ne znam, Allaho poslaniče. Kaže, kad te udari po glavi, e, kaže, Hatara ibn Fuđaje iz Ahvaza. Dakle, porijeklo on njegovog ubice, to je sad Rahmana ibn Murđima. Kaže Ibn e, ibn Džarir, u ovoj godini, dakle, odpravi sad mali onaj, e, kako da kažem, prilaz e, Ibn Kathir kaže ove godine Malik ibn Mervan poslao Hadžadža ibn Jusufa i Sekafija Abdullahu ibn Zubeiru da ga opkoli u Mekki. Razlog Razlog e, zbog čega je onaj se odlučio jeste navodno da je Hadžadž rekao Abdul Malik ibn Mervanu da je usnio san kako je uhvatio Abdullaha ibn Zubeira i da ga je ogulio živog. Kaže, ovaj misan ukazuje da će pobijeti njegovu vojsku, znači da će pobijeti njega. Poslao je ga je iz Šama, dok je Abdullah ibn Zubeir bio u Meki. I te godine je Hadžađ došao na Refat i na Refatu je bio sa, onaj, sa svojom vojskom, sa oružjem niti je Abdullah Zubair mogao da izađe na refat, na dana refata hađ, niti je hađaž mogao da uđe u Meku da obavi tavaf. Niti je Abdullah ibn Zubair mogao da takozvani drugi tehallul da izađe iz, eh, skroz iz hrama, niti je ovaj mogao da, da okonča svoj hađ. Doćemo mi šala do, do, dakle, do predaja, odnosno kad, se, eh, kad budemo govorili o tome kako je dakle, onaj meka gađana eh, katapult, katapultima, kako je paljena i šta je sve pretrpila. Ibn Džarir i drugi pisci istorije kažu trojica Har Haridžija se sastavili, Abdurrahman ibn Amr poznat kao po imenu Ibn Muljim el-Hamiri, el-Humeiri, zatim kaže Kendi uh, od plemena Benu Hanife i Kende. Zatim Berak ibn Abdullah Tamimi i Amr ibn Bekr Tamimi također. Kaže, sjeli su i spomenuli su svoju braću koja su ubijena u Nehrevanu, tražići da Allaha milost za njih pa kažu ima li kakve koriste da ostanemo za njih. Nikog se nisu bojali, dakle ovi su ljudi bili hrabri, nisu bili jednostavni. Kaže, šta bi, kaže, bilo kad bismo mi otkupili svoje duše od Allaha, da se zaštitimo od imama zablude, da ih pobijemo sve jednoga, da bude lah, lahko i narodima, a i zemljama. A na taj način ćemo se, kaže, osvijeti za našu braću. Kaže Ibn Muldžim, što se, kaže, tiče mene, ja ću, kaže, Ub Talib ne bi Talba. Kaže Barak, ja ću mu aviju Kaže Amar ibn Bekr, ja ću Amra ibn As. Pogledajte kako jednostavno razgovaraju da ubijaju koga? Ashabe Allaha poslanika sallahu sallam. Da ubijaju, da ubiju halifu, da ubiju muslimana, da ubiju pisare objave Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam. Da ubiju one koji su non stop se borili sa Allahom poslanikom sallallahu alaihi sallam. Međutim, to je njihovoj krvi i dakle, njihova pojava u svakom vremenu donosi dakle, iste, ista pisma. Kaže, onda se dogovorili da niko od njih neće odustati sve dok ne ubije onoga za koga je se odlučio da ga ubije ili dok ne bude ubijen. Kaže, pa su pripremili sablje, naostrili sablje, a onda su ih, kaže, te sablje namazali otrovima. Dogovorili se da taj napad ili onaj atentat po modernim dakle, terminima bude 17. Ramazana i da svako do tog vremena uspije da dođe tamo gdje se nalazi i Alija, gdje se nalazi Moavija, gdje se nalazi Amr, radi Allahu anhum ežbahin. Kaže, Ibn Mulđim je odšao u Kufu, ušao je u Kufu, nije htio reći ni svojim Haridžijama za koje je znao da će ga onaj podržati. Kaže, jednom prilikom dok je sjedio među Beni Rebabom, gdje su spominjali svoje ubijene na Nehravanu, naišla je jedna žena ko tam bint Šeđne. Kaže, kad je vidio Ibn Muđim, zaboravio je zbog čega je došao, zbog njenje ljepote. A ovo me posjetilo na one koji su otišli u Siriju i kažu šta? Hote vam, ostavljajte svoje muževe, hote vam, mi ćemo da vas brinemo. Dakle, prvo što im pade na pamet je šta? Playboy. Playboy magarci. Kaže, oduzela mu je pamet, pa je zaboravio zbog čega je došla, pa je onda, kaže, otišao kod nje i rekao, hoću da te prosim. Kaže ona njemu, neću se za tebe udati dok mi ne odrediš, kaže, mehr. I ona njemu kaže, hiljadu zlatnika, roba, robkinju i da mu ubiješ, kaže Ali. Kaže, zbog njega sam, krvi i došao. Zbog njega sam i došao. Kaže, pa se dogovorili da uh, njemu budu pomagači Tejmor Rebab po imenu Virdan i drugi pomagač će mu biti Šebi Ibn Nežde Ežej El Haruri, dakle jedan od onih sa Haruri kad se odvojili od Ali radi Allahu anu. Kaže njemu Ibn Muldžim, hoćeš li da postigneš čast i dunjalka i ahireta? Kaže, šta? Bilka kaže, volio da ubijemo Aliju. Kaže njemu, teško ti bilo majici, stvarno kada je krupnu stvar iznosiš, znaš da kaže protiv Alije ne može, kaže niko. Ja ću, kaže, već sam pripremio i isplanirao sam, kaže, ja ću se sakriti u džami, kaže, kad Alija, ili ispred džami, kad Alija, kaže, krene na saba, kaže, izaćemo i do kraja ćemo ga, neće kaže, moći od nas onaj odbranti. Ako ga, kaže, ubijemo, tuše će nam se smirti. Osvijet kaže, našu braću. A ako, kaže, budemo mi ubijeni, neće kad biti bolji šehida od nas dvojice. Kaže, teško ti bilo, ima liko drugih da ga ubijem, samo nemoj Aliju. Ne da neće, nego ne smije, kaj ne smije me Aliju, Alija i kaže, jak. Znaš ti, kaže, njegovo, njegov ulazak u Islam, znaš njegovu poziciju da Allaha poslanika, sallallahu alaihi sallam, ja, kaže, ne mogu, kaže, ja ubiti. Kaže, pa Ibn Muldžim odlučio da onaj, e, krene, odnosno da nastaje u tom svom pohodu i onako kako je dogovoreno 17. Ramazana, sakrio se prije sabah namaza, to je noć, sakrio se prije sabah namaza i sačekao Ali radi Anhu da izađe iz džamije. Kaže, pa je Ali radi Anhu izašao, a sa Ibn Murđom je bio ovaj Vrdan. Kaže, pa je Alija povikao namaz, namaz ljudi, dakle ustanite na namaz kaže, krenuo je na njega Šabib sa, sa sabljom i udario ga iznad glave. Zatim ga je, kaže, Ibn Muđim onaj, udario po glavi, odnosno po sred glavi. Pa mu je, kaže, krv se salila na bradu radi Allahu anhu. Kad ga je Ibn Muđim udario, kaže, la hukme ila lillah. Ja Ali, wala li ashabik. On je mu paraol staru ponavlja, kaže, ne pripada sud nikome osim Allahu, o Alija ni teb ni tvojim prijateljima. To jeste nikome. Moavi, ni Amru, ni Ebu Musa Lešari, jer su on sudili, on su dogovarali. A Haridžijama nije pa- pasalo da se musliman dogovori, isto ko što im danas ne paše da se musliman dogovori. Ni Haridžijama, ni nevjernicima. Pa je Alija radi Anhu, dakle, onaj, e, povikao, a ovaj učio ajet, ima, kaže, ljudi koji sebe otkupljuju i tražit će Allahovo zadovoljstvo. To jeste, uči ajete dok ubija Aliju radi lanu. Kaže Alija, kaže, povikao je, a onda je Vrdan pobjegao, pa ga je uhvatio neki kaj čovjek iz Hadrameuta, dakle, tu, koji je bio u Kufi, i ubio ga. Šebib je pobjegao, a Ibn Mulžima su uhvatili. Kaže, doveo ga je Džad Ibn Hubeire, Ibn Abi Wahb, odnosno on je klanjao sabah, a ovi su ga doveli pred Aliju radi Lanhu, dok je Alija već bio odnešen kući. I kad je stao Ibn Mulđim pred Aliju radi Anhu, znate kako je stao? Kaže Ibn Kethir ovdje navodi, kaže stao ovako, prekrstio ruke i ono, znaš, šta je što hoćeš. Kaže Alija radi Anhu, Allahu neprijatelju, jesam li, kaže, bio dobar prema tebi, kaže, jesi. Kaže, što si, kaže, ovo uradio? Kaže, 40 dana sam oštrio, kaže, ovu svoju sablju. I kaže, 40 dana sam molio Allaha da ova sablja ubije najgore stvorenje na zemlji. Kaže Alija radi Allahu anhu i ubit će, kaže, najgore stvorenje na zemlji. Jer je Alija naredio šta? Da se ta sablja uzme i da se, kako to se Alija pozove u medicini? Egzekucija. Odvajanje, dinom, kako se kaže odvajanje glave i tijela? Mora biti neki termin medicinski. Zaborio je naš hirurg. Kako? Dekapitacija. I dekapitulacija i dekapitacija, sve je ovdje. Kaže Ali Arada Anhu, kaže ja, kaže vidim da ćeš kaže, biti ubijen i ne, kaže, ne vidim nikoga goreg na Dunjalku od tebe. Kaže Ali Arada Anhu, ako umrem, ubite ga. Ako kaže ja ostanem živ, kaže ja znam kako ću ja sa njim. Ali radi Anhu Arada Kaže Džundub ibn Abdullah Jamir al-Mu'minin, ako umreš, hoćemo, kaže, dati prisegu Hasanu, kaže, nit vam naređujem, nit vam, nit vam kaže, onaj, zabranjujem, vi, kaže, najbolje znate kome ćete dati prisegu. Kad je došao smrtni čas Ali radila Anhu, kaže, mnogo je govorio la ilaha illallah, sve dok, odnosno ništa mimo toga nije govorio, sve dok nije svoju dušu ispunio. Osim u zadnjem trenutku kad je rekao, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره onaj ko bude učinio trun dobra vidjet će ga, onaj ko bude učinio trun zla vidjet će ga. Zatim je ostavio vasijet, Ibn Kathir ovdje spominje njegov čitav vasijet, ja ga ne mogu pročitati zato što je onaj e, dug vasijet, ostavio je svoj vasijet sinovima Hasane Huseinu da se boje Allaha, da čuvaju namaz, da daju zekat, da uh, vežu rodbinske veze, da su, suzbijaju svoju ljutnju, da budu blagi prema neznalicama, da traži rješenja o Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri, da ostane u čvrsto Allahu i vjeri. Ostavio je manet da čuvaju Kur'an, to jeste da pazi na Kur'an, zatim da budu dobre komši, da rađuju dobro, sprečavaju zlo, da sprečavaju širenje razvrata u njihovom društvu, zatim im je ostavio oporuku da čuvaju svoga brata Muhameda ibn Hanefiju. A Muhammed ibn Hanefija je jedan od onih koji će stradati onaj kasnije na Kerbelu. Kaže, ukupali su ga njegov sinovi Hasan i Husein i Abdullah ibn Džafer. Klanjao mi je Hasan, donio je devet tekbira u toku dženazi. Prenosi se od Imrana ibn e, Zobijana od Ebu Jahji, kaže, kada je ibn Mulđim udario Aliju, rečeno je, kaže, urate, odnosno postupi sa njim onako kako je htio Allahu poslanik sallallahu alaihi koji ga je htio ubiti. Kaže, ubijte ga, zatim ga spalte. Umu Kursum kaže Ibn Muljimu, dakle kći od Alije radi anu, dok je stavio, kaže, teško tebi bilo, što si kaj udario Emir muminin kaj nisam ja ubio Emir muminin ja sam, kaže, ubio tvog oca. Dakle, ja ga ne priznajem kao Emir muminin Kaže, što plačeš, pita Abdurrahman Ibn Muljim nju. Kaže, nemoj se kaj bojati za njega, brzo će umreti. Udario sam ga, kaže, udarcom, da sam udario sve Egipćane, pomerali bi sve Egipćane, onaj tako jakog udarca mjesec sam ga oštrio, a 30 dana sam ga kao oštrio, tamo nam predaje stoji 40 dana. Oštrio sam ga, kaže, 40 dana i mazao sam ga, kaže, otrovom. Kupio sam sablju za 1000 dinara, a kupio sam otrov za 1000 dinara. Dakle, da samo da Alija ne bi preživio. Što se tiče Moavije, koji je bio poslan na Moaviju? Barak. Kaže, Barak, se isto spremio posle sabah namaza da ona ubije u aviju. Neki kažu da je bilo da je krenuo na njega sa sabljom, neki kažu da je krenuo sa nožem, također naoštrenim i uh, namazanim otrovom. Kaže pa udario i promašio ga je. Odnosno udario ga je prema ram, nije ga uspio udariti po glavu, udario ga prema onaj kuva u arapskom jeziku, to je ovaj ovdje dio, dakle, ruke. Molim, nadlakce jeste. Pa je, ali, odnosno, pa je Moavija radi Anhu ostao spašen, naime, kada je došao Hećim da mu ponudi i kaže njemu Hećim imaš, kaže, dvije opcije. Hoćeš li da te onaj žigošim, dakle da te vatrum onaj spržim ovu ranu, ostaće živ, ili ćeš, kaže, onaj, da ti dadnem lijek, ali nakon njega više kad nećeš moći imati djeci. Kaže, što se tiče vatre, ne mogu podnijeti. Što se kaže, tiče djeci, imam da imam Abdullaha. Dovoljno mi kaže onaj, njih dvojica. I on mu je dao lijek pa je popio i ostao je živ. Što se tiče Amra ibn Asa, a na njega je poslan ko? Njegov imenjak Amr ibn Bekr. Spremio se isto tako onaj, na sabah namazu. Međutim, Amr ibn Asa te večer se razbolio. Bolio od groznice i ni on mogao da izađe u džamiju. Ali je izašao jedan od njegovih čuvara po imenu El-Harđi. Kaže, pa ga je udario i fakat ga je ubio. I ostala jedna, kaže, uzreka u arapskom jeziku, red tu amren u eradallahu haridže. Htio sam, kaže, amra, Allah je, kaže, odabro u haridžu, to jeste, nisam ubu, mogu ubiti amra. Ali je radijallahu anhu, kada je umru, e, malo prije sam spomenuo, klanjao mu je njegov sin Hasan, učio je devet tekpira, zakopa, zakopani u mjestu Darul Imare, to jeste kuća kuće Alpača onaj, e, od vladara u Kufi. I to noć su to uradili iz straha da ga Haridžije ne bi iskopale i ne bi skrnavile njegov kabur i njegovo tijelo. Ima mnogo predaja, Ibn Kathir ovdje navodi mnogo predaja kaka je bilo svojstvo, odnosno kako je izgledala njegov ukop, gdje je bio ukopan, zatim predaje o šija, zatim da je ukopan u Neđefu, to jest da je ukopan u Iraku, e, u tom dijelu Iraka i tako dalje, daleko su od istine. Također ima predaja gdje je recimo kaže Hald ibn Abdullah je htio kopati temelje da napravi kuću svome sinu jezidu. Kaže pa su u tim temeljima našli starog čovjeka bijele kose i bijele brade. Nije mu se, kaže, tijelo promijenilo ništa. Kaže pa je odlučio da ga uklene, da ga spali, ali nije znao o kom se radi. Kaže pa kad god bi, kaže, htio da ga pomakne, da ga uzme, Allah subhanu ta'ala mu nije dao da, da to učini. Kaže, kogod je htio na ovom mjestu da se nastani, nešto bi ga spriješilo i nikad nije uspio niko tu ostati i najbolje, odnosno Allah najbolje zna e, da je on tu ukopan. Njegovom ukopu su pristupala Hasan i Husein, Muhammed ibn Hanefije, Abdullah ibn Džafer i neki drugi od Ehl Bejta, to jeste od njegove porodice. Sakrali su njegov kabur od Haridžija, a još jedna mudrost od toga jeste da je njegov kabur, za njegov kabur ne znaju šije. Također se prenosi u nekoj predaje da je prenešen u Medinu da je ukopan kod Fatime Radvila Lanha, ali za ovo ne postoje dokazi, relevantni dokazi onaj od istoričara. Koliko imamo još djece? Alija radi Lahanhu, kad je umru, odnosno kad je ubijen, iza njega su ostale četiri žene, za vrijeme, u vrijeme e, života Fatime nije se oženio drugom ženom. Nakon što je ona umrla, oženio je Umu Benin bint Haram, zatim Leila bint Mes'ud, zatim Esmu bint Umejs, zatim Umu Habibe bint Zema, zatim Umu Sa'id bint Urbe, zatim e, kaže Ibnetu Imr al-Qais, zatim Umamu bint Abi ibn As ibn Rabija, zatim Haulu bint Ja'far ibn Qais, Ali je radi Lanhu imao je sve ove žene i još 19 robkinja rodile su mu mnogu djecu, čak što više da se ne zna imena djece od Umuhani i od Mejmune i od Zeynep Sugra. Odnosno, da se ne zna i halalte, ne znaju se majke od Umuhani, Mejmune i Zeynep Sugra, ne zna se imena majki uh, koje su bile, dakle, Aline žene. Mi ćemo šal sljedeći put, ima nešto ovaj hadisa koji se onaj, puno ponavljaju o, o vrijednostima Ali i Radeanu, spomenut ćemo ih sljedećem dersu. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammedu wa ala Muhammed. Wa jazakum Allah khayra jazaa. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصف تأتي